ndabahaye mwiriwe nshuti bakunzi mwahisemo guteramana na radio isanganiro Ndabani kaze mu kiganiro ahiwanyu havugwa makicho ko musi wa mbere tariki 18 ukwezi kwa kane mwaka wa 2022 nizere ko mwagize Pascal nziza kubasanzwe bayemera n'abasanzwe bahimbaza sangwe ikaze rero mu kiganiro ahiwanyu havugwa makini cha kiganiro rero kwa kajyo kugira ngo mutuyagire amakuru aba yabaye ngaho mu kibano tutashoboye kumenya nuko rero abamagara mushikiriza ivyumviro vyanyu nkuko musanzwe mubizi mwama mwabikoze kandi mwama mwagamburutse mugashikiriza ivyumviro vyanyu atagutukana cyangwa atagutyoza bacanke bariya muza kuduhamagara kuri 76 amajana 933 Chagami mirongo itandatu na rimwe busa mirongo munani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu abakoresha telefone ya fix mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri Eric Wimana ari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro ikiganiro kigikuremeshwa na Jean Marie Vianney Ndakumana sangwe kazi nuko rero Eric w'Imana harambwiye ko mu mwanya wa mbere azamaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe Mwiriwe Namahoro Namahoro Eh ninda two adutangure kino kiganiro cuno munsi Nyongabo ari gifi nabihanga Nyongabo nde Ari gifi Eh ahinya bihanga ni sawa regi Eh ni sawa Kazero dushikiriza makuru tutamenye ngaye nyabihanga abanyabuhanga ibyabaye byombi mm. ni uko umukuru w'igihugu yari yagiye kudutemberera mu kibumbu mm-hmm. mugabo icyabaye ni uko twebwe abanyagihugu bato bato batatwemereye ko twinjira mu isengero ntibabemere ko mwinjira mu isengero oya ntibabemereye ariko umukuru w'igihugu iyo amaze gushyika ahantu nta bantu babemereye kumwinjirira ko ngira ngo ni mwakererewe oya ntawari yakererewe kimwe abantu bato bato barashwanye kutinjira none mu isengero hariyo umukuru w'igihugu na ajya mugendanira gusa na patiri n'abakorezi n'abatamira n'abatamiramaana na ajya biyereka oya ibari bwa umutegetsi byari bwazi mugabo nuko yamaze gushika barabantu eh niko bisanzwe biri president abagendeye hose yamaze gushika nawo mwinjiriye ako niko niko gipanze oya batwangiye batwangiye atari atarashika atarashika Eh, atarashika abantu baje gusenga bace babwira uti subira inyuma uno munsi nimusenga perezida avaza gusengera ngaha ni kuvuga abaje gusenga uko byagenze baricaye bararindira bamwe bararambirwa abandi barataha abasigaye bavuga bati atahe kimubonye imvura yabanyagiriye mu rugo mm. imvura yaguye isaha y'isa munani yatunyagiriye mu rugo twarabuza kugana nshya ngo abantu bari baje ari benshi isengero rica riruzura baca abantu kubandanya binjira ari beshi mu rusengero ntabwo bari benshi ntabwo bari benshi ntabwo bari benshi hmm. urumva abanyagihugu bato baturumva bakomeza bagisuzugura hmm, ejo nari ndarorera amakuru kuri televiziyo ariko wamenga mu isengero hariyo abantu benshi irege oya hinjiye hmm. bakiyi bageze hinjiye bakiyi bageze urumva baradusuzuguye kimwe gusa umukuru w'igihugu niba hari aho baza gutembera amasengero usuma babwira abanyagihugu bato bato ntihagire uwitwa bata umwanya ngo agere mm, urumva yinjiye abantu b'abategetsi gusa abanyagihugu bato bato ntibarekuriwe urakubahwa hinjiye nyine bagira amakositime gusa nayo munyagihugu asanzwe ntibike bamwemerera baca bambwira uti subira inyuma utambaye ikositime wabakora uko wambaye gusa n'ibyo bigira mm. urumva baradufashe nabi ahubwo mwari mukwiye kuduhamagarira umukuru w'igihugu tukamubaza ibyo bintu uko bimeze ku bundi butuku mm-hmm. Alexi cyumviro yamaze gushikiriza ngo ejo bagiye gusengera ari perezida w'igihugu hanyuma ngo ntibabemerera kwinjira abanyagihugu bato bato batambaye costume ashana ejo yo numva yo njana ntibari kunyemerera Eric ejo nta costume nari nambaye undi munyagihugu yamaze gushika ku murongo yewe Aru umunyagihugu mhmm. ku muri mu kanya ndacana mwakira inyama z o s i ku murongo aro aro ni mpore kweri pasika nziza Ego tuyisangiye. Eh umeze neza mutama. Amaro vrem. Mm ninde rero atwakuye? Nitwa ndayikengurukiye. Mm twa ndayikengurukiye nde? Edouard. Mm, Evrari. Edouard. Mm twakuri edu Ndaha kumusaga. Mm Kazeo tukira kumusaga Tufisena wa baba wa wonye ngira ngo amakuru barabaye tutamenye. akaba mutamenye mm. ajyanye n'indero mm-hmm. abana benshi babirukanye uyu munsi kubera ngo amahera y'amakorotire mm. rero gisata bijya bavuga ngo abana biga ku buntu njyewe ntabyo neza ingene bimeze aba ah, birukanye ni ku ishuri rya hehe niryo ngaho kumusaga nyine abana bamwe Ah, kuri muri pirimeri kujya mbere kujya hagati y'ijya kabiri n'ijya mbere mm. aho kiraro babirukanye bavuga ko batahatanga amahera ko bakakorotira ishuri ariko mugabo izo korotire zamaze zitangwa iminsi yose mm, none imbere yuko ivyigwa bitangura vy'igice ca gatatu umuyobozi w'ishuri yari yabagirishije inama abavyeyi yababwira ko mutegekanya mutegereza gutanga amahera kuba kiyokorotira oya nta nama kweri ziba nta nama n'imwe yigeze mm, none babategeka ko umutegereza kuriya amafaranga angana gute yo kubaka urwo ruzitiro hafi ibihumbi icyenda ku mwana kiriya munyeshuri ibihumbi icyenda ni kuyariha kino gice cya gatatu cyangwa mwatanguye kuyariha kuva umwaka w'ishuri ugitangura kuva umwaka w'ishuri ugitangura turuma dutanga mugabo ibihumbi icyenda abatari ayaheza mugabo Mm, ni ibihumbi icyenda ku eh, gice cyane eh, eh. n'ibihumbi icyenda mwaka wose ibyo bihumbi icyenda mu bitanga ku gice gice eduwa cyangwa mu bitanga umwaka wose umwaka wose mm. urumva n'ibihumbi icyenda ku mwana urumva gushyika ubu hariho abatebwa bayatange hariho bataratanga hariho abamaze gutanga mugabo batarakwiza mm. rero mbona amenga basubizaho igemenero vare ya kera ibisigaye leta igaca yimenya mm, ariko urumva yuko iyo gahunda yo gutanga amafaranga mwari muyazi kuva umwaka w'ishuri ugitangura turayazi mugabo mm. nuko ayo mafaranga y'amahera yamaho kenshi kenshi yamariho mm. eh? musaba iki rero edwa musaba yuko nimba leta mbyeyi abana biga ku buntu bo kwiga ku buntu nyene ibikenewe nimba ari leta ikabikora mm. ubuzima bwaraziyongeye turi mm, urakoze cyane eh murakoze nawe mhm umwe abagabo b'ukuri undi munywanyi yamaze gushika ku murongo haro amahoro amahoro mahoro ni sawa yego turasimba eh ni ndere yatwakuye eh disimasi nyabitsinda ni sawa disimasi ngai nyabitsinda yego ni ukuri turasimba witeka mm pasika agenze neza disi da pasika mwarahimbaje neza ngai nyabitsinda sawa mm mu mubazi urahazi disima ahantu bita ikabuye urahazi n'uruzi bitanyamabuye mm-hmm. ndumva nawe ko akarere ukazi kaze rero disima tubwire amakuru tutamenye ngahe nyabitsinda ariko ubanza uhagarare neza amajwi ntahita arasohoka neza ntituri ko turakumva neza yego hama ibyo mucyanzenge mhm. eh, ku bijyanye n'ikambukiranya mituweli z'abantu mhm. ziratorwa mhm. ni ukuri ni bike ni bike cyane ni cyane urumva iyo haje haza nk'ijana n'urumva hirya turahutse ikigwa twebwe turaba eh, dukeneye none abajeje kuzitanga bababwira ko babazanira nk'iyi kubera iki basha ngo izo barose izo barose Eh, habayeho urumva ko twasaba yuko twataba akazigwiza zikagwira mm-hmm. kuko kugira ngo dushyikirwe twese mm. kuko iyo zijya ari nkeya urumva ko ingorane nshobora waba utari twese none nk'ubonye iyo bazizanye bazana nk'izingana gute ababa bazikeneye nabo baba bangana gute urumva turashobora gutanga turi amajana abiri ugasanga haje ijana mm. urumva ko ari hatari Nungu muri nk'amajana abiri bagaca bazana ijana ijana riba rirose uno munsi irindi riba risigaye hacafata kingana gute kugira nabo baronke. Bo usanga ari amezi abiri. Amezi abiri ni baca barindira. Eh. Aha, mwegerewe cyo mwosaba n'igikidisi. Twosaba yuko bozi vuga ati nk'ubu haje nk'abiri canke atatu. Mm. kuko washobora gusanga eh, rimwe ntabwo wari ugasanga ni hatari kuko amahera usanga bamwe bayafise ugasanga agiye kutirondera mu runisi ugasanga bagiye kutongera mu kinyinya umva kari hatari icyo twasaba ikindi hasi umuntu yasaba yego yego purema abaganga b'iwacu nyarugenda bazakurikirana abarwayi purema nka ryari harakiye urwaye iyo umuntu agiye kodera umuganga usanga biragoranye ntashaka eh, uca usanga bigoranye gute doduriya kode isima nyine reka nico radiyo isanganiro yaziye kubwira izi bakanya eh, abo batabafata eh, neza kugira bisubire ushikanye nk'ugwaye mm. ucumenga baraguterana ngo urondera ngo naka mm. noneho mbona ufite umugore yaheze cyangwa ko ari hatari kandi icyo twasaba kandi bazajya baratanga imiti mu bisanzwe baterereza umuntu neza kuko aba abo baganga rero uvuga nabo ku ivuriro rya hehe neza na neza nyabitsinda iryo vuriro ryo nk'aho nyabitsinda nibo batakira neza abaje kwivuza mhm. ku murengera ngo akamu bateye ngira ngo bakumvise eh, ngira ngo bagiye kwikubita agashyi kuko urazi yuko amagara ari amazi aseseka ntibayore na cyane cyane turacyaha ibyo bituma kuri isangano ryacu turabihereza tuzasaba mm-hmm. tukibutsa kugira abazabyumva mm-hmm. ndagushimiye cyane disi yego murakoze cyane namwe mm-hmm. nawe urakoze amahanga ngo baze baduciye undi munywanyi yamaze gushika ku murongo yewe yego n'amahoro biyani ni sawa sawa nawe eh, cyose wamenye nawe ninde Asha siwe ndi munengo ikaruzi ahantu bita inkorongo muri komine Buhiga. Inde? Munengo ikaruzi. Ah ikaruzi ni sawa munengo. Asha ndikaho kuri tila turashindima bukebuke. Uri Aibu hika? Oya ndi muka mugatumba hejuru ahantu eh, misoti. misozi. Muri komine Buhiga nyene. Kaze rero gira makuru Blaise Pascal Karumi ya atamenye. Asha jewe nagomba nababwire. Mhm. Mm

ubwo bakaba bwadukira rimwe ebana eh, kugira kujya kw'inzuki kweye bacabaza kuvugira abo baba bafashwe yego bose basaba bose basaba bikinani kuzi bagaca ari benshi cyane bagashaka ukumenga bagomba kugwara mm abajeje ubutungane nabo babafashe bafashe abagize ivya baca byifata mu gute mu gihe baje kubugariza ni mu gihe baje kugariza nyine barabitonda nyine bakabumvizanye wagize ikosa bakarimo hanira urumva nk'ubunye abapatemameza inzu hmm. ahantu ku isoko nyine bayinkorunga abatanduka badandariza hmm. baribye uburo bwinshi rwose cyane bumwe n'uno muco abo bafatanye yewe abo batwa nyine nibo babwibye eh nibo babwibye kandi bamenye amazu nyine ku mamanga nyine ngaha ku isoko hmm. ariko umuntu agize ngo avuge aho kuraba ko bakoze ikosa basha bose bakazuka menge asha njani wasigaye muri yawe satatu Achaza kuvugira waba yafashe yivye Yego kandi ko sari mwagira n'umuzigo nyina bayivye biri kumwe nkuno munsi bamwe bafata mu himbiro hafi jana n'itanu by'uburo Mm bari bivye Eh ariko mugabo bagenzi babo baje emwe bashi yatabara kunyangana kweri nyine ahantu harabagabo nyine ko yabatubye babo Mm Baje nyine bashaka kumera nk'abantu bagwana mm Ariko rero twashaka dusabe nk'abantu babatware babatwara maho gatiki iwabo. barabe baje barabakoresha inama kuri ukuntu bazabarinda ibintu by'abantu kubera umubano wabo nabona umenga uragoye kure abo batwa nabo bashaka kugira ivyo batabiriye akuya bobo wabwirike naho wabwira ntibumva ahubwo abatware babatwara baza barabakoresha inama eh. kandi wowe ndabona ko haba mu ndimiro urimye nigisho murindi usamaye usanga bavyivye hmm. bumva eh, twagomba dusabe kuririya nk'abantu babatwara nyine mwako gace baze barabahimiriza baze barabakoresha amanama na cyane cyane mbega ngaho aho ibuhiga munengo bya byo kubumba inkono tumenyereye nk'umwuga w'abatwa birakogwa eh, inkono inkono barabumba kure hmm, nibumba bararironka bararironka mugabo kubera abantu benshi basa n'abagize bikoreshereza ayo masafuriya eh. inkono zabo ubu ntizigugwa cyane rwose hmm. kandi ubu makino gihe witeze muzutungwa n'umwuga umwe ibyo ukunda mm. bisaba yuko bona bo boza bararima ariko badataka kurima mhm. niwe babona yego uzabambwire bambubire inkono nziza mperuka kurya imyaka myinshi bitekwa bitese mu nkono ndabikumbuye ndabereka kera nkiri muto basha nzobabwira none uzoza ryari karuzi umuntu azoyikuzanye asha uzobabwire bambubire iyo nkono nzoca ndakurondera ngeze ngayibuhiga neza ndayimanukanye nanjye nzi kubera akanimero kanjye n'akanyenyeri n'isaba murakoze eee nzoshya nagutelefona inimero yawe nayibonye eee sawa rero wakoze bwana munengo kubona utwakwiye tubwiye amakuru y'abatwa babaniye nabi yego ugiye n'icyo ryiza ngaho ibuhiga asa na mwege mu gihe muba nawe ubahwe eee ubundi munywanyi yashyize ku murongo yewe ndakwakiriye ndakwakiriye nawe mahoro mahoro ni sawa sawa nawe ni inde nyarubuga Eric hano Eric ndamukunda mu mbaraga inde nyarubuga Eric eh uriko urumva ko turiko turakorana na mugenzi wawe nduwimana Eric Azanirambe kweli eh ariko we n'umugabo munini yavyibushe cyane kweli nkawe baguteruye guteruza ukuboko kumwe eh, eh, Najenda byibushe burya naje none ibiro 82 Ah shaho ndumva kabisa naje urabisumbya <laughs> Eh wavuze ko twakwira ingozi ya Eric no muri komine mwumba mm, hariya mwumba ahikurenza ah. no mu kiziba mm, mbega uri ahonye uri hakibuye biregeranye yego kabisa je ndi muhira nibuye amatayi karakanda yabona mm. Ego. Hajya muranda azanje kurorera agapira urazije ko sanzwe nkunda agapira. Ego kabisa ntangorane. Mm kaze rero tubwirire yamakuru Polinari Muzagara asanzwe ari jisho n'ugutwivya radio isanganiro y'ingozi yatamenye. ega amakuru mutamenye no gutera kamo abantu batugurira ikawa kwizine mm. kabisa baratwiba ibiro kweri kabisa odekira akwiye kuturabira amahezine kabisa yayo kabisa ariko baragura ikawa ariko barazigura nabi cyane mm. wewe inkozi nka zemaze gushora inshuro zitanu mhm. mugabo mu izo nshuro zitanu bamaze kunywa ibiro mirongo ibiri na bitatu babikwiba gute none eric iyo ugize uravuga iyo ugize kuzisora kuzina mu mazi mm. urashobora kuzipima mhm. hari igihe nyine iyo uwutari ikindi gihe ugasanga urangije ibiro bitanu ibiro bitandatu urumva rero urakoresha nk'umukozi ukorera uba usanga urumva kandi ibintu kabisa bibi cyane barakwiye kuraba umunzani nyine ari umunzani w'iboroka nimba aribo bakabishyira urumva ko batwonona kabisa rero kabisa cyane icyo nashaka kandi ntibisubira kurumva odekira kwe kuhakurikira turareka mu ntara ya ngozi kabisa bararuka mubitwara ku izine none mwabipimye Eric nyine babinga bipima bingana yego umuntu aba yabipimye nyine uhetse kwinura no gusorora rero tukabipima iyo usanga ubura ibiro bitanu bitandatu indwi usanga bakwibye urumva ujya mu nzani yo ku izine ubwiza urapima usanga nk'ibiro bitanu babigutwaye eh, eh, eh, cyangwa bitandatu gutyo bivana nyine n'ukuntu baraduza ari igihe usanga ari bitanu ari igihe usanga ari bitandatu mm. batwanditse ugasanga ni bitatu bine ubwo ubu nawe kwiyumvira kuri kuri babeshyira irike ko batabyiba ababeshyira kandi inama nshora reka nari kuba ndababeshyira yumva ntashora banyi bakuzanye ego kasa n'ubwo ariko bari ububeshyi n'abandi bose biyora bibashikira bagashora bagasanga ibiro birarengako babe birabura ahubwo mbere eme baridoga cyane rwose bakabura ukuntu bivuga njye ndabivutse kubera nyine ari imigwi myinshi yaba na jewe yaba na yaba na sata kwivuga Mm, mwere cyo mwosaba haba odeka cyangwa abajeje intwaro cyo bigiki kugira ngo umuyimbo kujya mu mwawurose abariko muharurirwa kwizine je mu bisanzwe dosaba dosaba yuko bosabira ingiza handi mm. kuko gusoreza ntango gusoreje ukabanzi bagopfira neza nta kibazo mm-hmm. mugabo bakwizwa ko cyabo babaye mm. ego kabisa ibyo ryo nshaka gushikiriza kandi murakoze urakoze cyane nawe Eric murakomera mutama eh sawa sawa naho gira ibihe byiza ngaho ingozi ya namugira ibihe byiza ndaho iburenza nyene ningaha ah, hino yibuye eh umunsi ah, nagarutse iyo nzo kurondera ngurira urwagwa baza zenzo kugurira kabisa winywera ndaje nagonywa mwifana eh wanaje rega urwagwa ni kirundi ni kwavuga nturarumva eh, ko bavuga ngo ari mu ari mu ntaye bavuga ko nawe bari fana eh nturarumva no mu rubanza iyo reko ravuga ijambo kwa nabari ifana kwavuga ngo akakagwa ngo twagakanye tukiyumvirako kujyanye n'ibyo bivuga ni imvugo ya kera y'abakera eee eh, ni imvugo y'abakera na jewe ugwagwa komera gutanga eee sawa sawa urakoze ubundi munywanyi yamaze gushika ku murongo yewe amahoro amahoro mahoro ni impore ni impore kabisa sangwa ikaze washisa ni kuri radio isanganiro yego ndi nemera ya Elvis eh inde Elvis inde Elvis nemera ya Elvis wibuke na nyana ah ni sawa Elvis ngaye bukina nyana basha ni sawa gusa mm makuru mutamenye nuko obo basha abamotari badugije igiciro zifashe gute tubwire badugije ngahe Elvis mbo twara tuva ku mikoni tujindora ku bihumbi bibiri mm none ubu udafise ibihumbi bine ntugenda Mm, bababwira ko badugije kubera iki abanyonga ibyo byuma by'amamoto bavuga ngo igitoro ntacyo baronka mm. yego kabisa aha nimwe muhasaba iki erivisi abo banyonga ibyo byuma icyo twasaba mm. twasaba igiciro twaba tugendera ko tuva ku mikono tujindora mm-hmm. cyoguma ari cya kindi kubera Mhm. Elvis yamaze kuva ku murongo ariko icyumviro yaramaze kugishikiriza ubundi yamaze oye aro aro ni sawa sawa mutamba ndabara mukije nikonda konda nyororo ha konda konda nyororo iburaza yego uri iburaza none ko ndakonda cyo waramanutse ndi iburaza eh sangwa ikaze rero nga kuri radio isanganiro nakanyamuneza yuko bariko batubakira ibitaro nga ibitaro ngaho muri komune ya Saburaza bitaro bikuru mm yego ntakiri ntushima kweri bari kubabyubaka neza na neza hehe kunda kunda bafatanye n'ibitaro byaba barabihari bibe bitaro bikuru ibitaro bikuru ah bijya bitaro byo ku ngayi buraza ku bagomba bigira ibitaro bikuru e- e- ego amatora zose aho ikibuye mm ibikorwa nabyo byatanguye kunda kunda aha kunda kunda ngo yagiye ubundi yamaze kuza kumusubirira yewe amahoro ni impore yego ni impore ndakwakiriye na wewe ngaho kuri radiyo isanganiro eh, ni Frederico mu kabondo eh, ni sawa Frederico yego ni sawa eh, mu kabondo urabona ko unyegereye ngira ngo nkawe urambona ndakubona naguma ndabaze ndayifuze pasika nziza ya twese ya twese isanganiro mwese urakoze cyane Frederico natwe turaye kwifura iki yego hanyuma nkaca ndababwira ku bintu bijyanye no kwiyunguruza mm ni ukuri twagomba dusabe leta yuko ibintu byo kwiyunguruza ariko iyo bigerageza ikabikurikiranira hagufi mm-hmm. kuko urumva nk'akarorero ntushobora gutanga ngewe ku munsi wa mbere mm. naravuye ngaho bujumbura nduga mu kayanza mm-hmm. naduze ku mafaranga ibihumbi cumi na bitatu upfuye yajya kuri kotebu kuri kotebu mm. hanyuma mva mu kayanza ngingozi mm. ndiye amafaranga ibihumbi umunani uvuye ajya mu kayanza ugenda ingozi mm. naho nkajye ndazi murahazi naho mm. ndihibi amafaranga igihumbi n'atanu cyangwa ibihumbi bibiri nkajya mm, ndahazi rwose Frederic amacamva mu kayanza ingozi njigitega uvuye ingozi njigitega ubwa mbere barabanza batwuriza ku bihumbi icumi icumi hagiye n'imodoka yuzuye ngo utemera kuri ibihumbi cumi na bitanu ngo nabyemo urumva rero twe twagomba gusaba leta maze iminsi ntembera ku masitasiyo ngaha mu gisagara cya bujumbura nkabona yuko abajejwe umutekano n'ukuri bariko barikora neza cyane twagomba kubashimira mhm. ilitiro y'igituro ntiraduga niyayandi nyine y'ijyanye mu bibiri n'amajana mm. kandi ni ukuri abajejwe umutekano baragerageza gucungera nta muntu n'umwe asimba uwundi bose bamwesha ku rugero rumwe uramukiwe baratonda umurongo imirongo mirongo irindwi uramukiwe ni uwo nyene bamuhereza uko nyene mhm. kandi baragerageza kugwanya bajye abantu babitwara mu mabido kuko nibo bacohindukira bakagenda kubizimba mm, ntabwo kiriyemo n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura yarafashe ingingo ku munsi wa kane yo kubuza kugura igitoro mu mabido mhm. twebwe twari dutangazwa no kungena ibice biduka ku rugero ku rugero rungana gutyo rwose mm. ikintu cyagiye kuntanga zumva naraye igitega bukiye naciye manuka cyamanuka ku mafaranga ibihumbi umuntu yatumanuka yacavuga ati genda umukiriya ugeze ishobora kuzimba bene gihugu mm. y'igiciro ndakirose ku ibindi naho ndakironka ko ni mu dubanuke ku bihumbi ndwino mm. tugasaba rero leta duhereye kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu mm-hmm. ni ukuri mbere bishobotse ku bituro kujya babigira ku masitasiyo ku bituro baze barashyiraho abapolisi kugira urumva abo bashoferi bazereka kwikika mu kiza turabona yuko bari kubariba abanyagihugu mm. kuko urumva n'akamaramaza kuva ngaho ibujumbura gushika ingozi ukariha amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitatu ku hantu umuntu yahora ariha amafaranga ibihumbi umunani cyangwa ibihumbi mm. ibyo murumva yuko atamuntu yaba akiyikora ikintu nka muri iki gihugu yuko n'ibintu bikiri umurengera kandi gitsura leta itaraduza igitoro igitoro kikiguhaye amafaranga nyine yaba kiguriye mm, ariko rero bavuga ko hajya kuri sitasiyo batakironka bacagurisha amagendo kuri sitasiyo barakironka igitoro kiraboneka haba na ruguru n'uno munsi na telefoni muri mu kayanza yavuze ko bagitundiye haba hari mirongo miremire mbwo barakironka kandi leta nta gitoro iraduza mm. mugabo urabona yuko batoki baduza ku rugero rungana nk'uko ndiko ndabarira yuko ari ibintu babaje gose ukumva baba ko baragerageza kuniga abanyagihugu mhm. ni ukurumva twaguma dusabe leta bagerageza urumva kuza baraje basi ku bituro cyangwa ibaraba ryose riraryuzuye abapolisi baze baragerageza kubaza abanyagihugu uti mwaduze kurangahe urumva kugira ngo baze baraburikiza abanyagihugu kumva turabona yuko abanyagihugu bariko barambugwa Mhm. ndagushimiye cyane Frederico murakoze cyane imana ibahezagire amina amina nawe iguhezagire ubandanye ubwira na pasika nziza yego yego namwe namwe mwifuza kubika no kubikura amafaranga kuri konti yanyu ya BCB mutiriwe murashika ku biro bya BCB birashoboka cyane mukoresheje telefone ngendanwa yanyu BCB muhirane eco cash ziribafunyiriza urugendo fyonda kanyenyeri amajana na mirongo na kane akadirisha mushyiremo igiheruka bangacanyu ca eco cash maze muhitemo gatanu gatandatu hama kabiri nimba mwifuza gukura amafaranga kuri konti yanyu ya BCB murungika kuri Eco Cash mushobora guca mutora amafaranga yanyu ku muserukizi wa Eco Cash abegereye canke mu vyonda kanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushiyemo igiharuka bagacanyu ca Eco Cash maze muhitemo gatandatu hama rimwe nimba mwifuza gukura amahera kuri Eco Cash murungika muri BCB murashobora no kuraba ibiheruka gukorerwa kuri konti yanyu ya BCB muti bigenda gute vyonda kanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mukoresha mushyiremo igiheruka bangacanyuca eko kashi muce muhitamo gatandatu hama gatatu si ibyo gusa besebe muhirane eko kashi birabafasha kandi kuraba ubutunzi buri kuri konti yanyu ya besebe muciye kuri eko kashi navyo bigenda gute fyonda kanyenyeri amajerane na mirongo ine na kane akadirisha muhitemo gatandatu hama kane mwifuza kumenya byinshi nyarukira ku ishami rya besebe ribegereye canke muhamagare ku buntu ku nimero amajana na mirongo ine na kane besebe umugenzi kirumara Ndamenyeshe ko ikiganiro ni ahiwanyu havugwa make nimba ari ucugurura radio ushobora kuba uvuye guturutsa ibitungwa cyangwa uvuye gukama cyangwa uvuye kwegeka ibiti bari ya ruguru sangwe kazi rero aro Oyi aro Oyi ndakwakiriye ninde Le Claude Mukayanza Mukayanza neza neza hehe Claude Muri zone muri ma muri commune Kayanza Eh, kazi rero nawe tubwira amakuru yo ngamu kayanza Patrick atamenye. Eh, na namwe ukuri zine ngaho zingozi. Eh. Kayanza. Yego. Inasho ikawazi wanze Mm. Ngeze kuri zine hari ikintu basukamwo mhm. kugira mm -hmm. bapime. Eh. Ndavuga ati tereka ko turabe umunzane kuri muri zero baranga. Mm. Banse ndasukamwo barama mm-hmm. baje gupima niho rero bambwira ko ari ibiro cumi mm-hmm. hanyuma rero barasuka jewe nsa ndatera ico kintu ntereza ko kigaragara mm. sanga badutwara ibiro bitanu byose bitanu byose babatwaye kuri bya bindi wa wapimye yego eh reka mbaze umushefu uti ibintu birabaho mm. amacambwira ngo wowe rero ngo vuga ati zigusubire mm. ndavuga ati none ko mwamaze kuzimena mwakijya kintu ngo mwozinsubiza mm. niho navuga ati ubusuma ntibubaho ibi bintu ntibibaho mm-hmm. ndabarira ati bibaye ibiro cumi na bitatu mfiwe ngaha ntazi nzosubira kuzana ngaha nzohembe rwayo mm-hmm. ni ukuvuga rero nsaba yuko rero barabyumva babizi mhm. urakoze umundi munyuranyamaze ushyika ku murongo yewe yego yego ni impore ni impore musaza Yemwe ni intore n'impore. Eh ni nderera twakuye. Asa ni wa munywanyi wa radio sanganiro bayica niko bayagara gisi. Eh niko bayaga nenda gukumbuye niko bayaga. Asa nanze nuko kabisa. Pasika agenze neza. Sha turashima kabisa. Kutama magaye noye twisangire sha we nta vyawe. Zubukene <laughs> gamutama ntubizi. Eh, eh ni niko bayaga Alexi. Ego hano ku mutumba w'inyabushyu muri komine Eh kaze rero Alex. basha amakuru mutamenye ni mm. ameza kabisa de hano muri komine buhinyetsa turafise aho bagurira ibigori muri leta ego bwa mbere kubera ntabwo mbashimire leta y'uburundi cyiyumviro yakoze cyo kwegeranya umwimbu w'abanyagihugu mm. ego kubera yagize neza ikindi turimo turashima rero mm. ni ikijyanye n'uko ubu abantu bapima uno mwaka bashora ibigori Ah, kabisa ntibidoga nko mu mwaka uhetse mhm. no mwaka kubera barimo barapimira neza abanyagihugu kubera niyo uba wavuye muhira ubipimye eh. ah, kubera usanga ari ibyo nyine cyangwa se ugasanga habuze ko nk'ikiro kimwe mm. ibyo rero nta muntu babyidogera mhm. ikindi rero abanyagihugu bagenda biyumvira bongera banavuga ati tuzoze turabishyikiriza nka twe dukunda kutelefona hano ku isanganiro mm. ah, turabona nk’abashozi b'ikawa bajya barimye b'ikawa iyo basoye ikawa haraba amahera y'agashimwe hmm. ati mbere tuho ku mwimbu nta kuntu abo baba bashoye ngaho muri leta hmm. nabo bo bashyiriraho ako gashimwe nabo ku bantu baba barashoye barashoye iyo myimbu yabo yego hmm. ni icyo nicyo cyifuza abanyagihugu biyumvira murazobandaje muzo muracubariza mu mvirizi noneho ubu igiciro ubu byifashe gute cy'ibigori nyine ngaho ibuhiga ibuhinyuza nako asa ngaho ibonye uza kabisi n'amajyana umunani uje kubishora ubigura nawe oya ubigura ni leta nyine eh. bagura ku majyana umunani hmm. eh, abenegihugu baza baratwara nyine we bamaze kwegeranya amatoni atari make kabisa mhm. ego kabisa ahubwo abo bantu basanzwe begeranya uwo mwimbu bubaho kabisa jene arabashimye hmm. urakoze cyane niko bayaga bari bamaze kutubwira amakuru yinge n'ibigori bikorera kugwa ngaho ibuhinyuza undi munywanyi aro aro eh ni sawa sawa ni sawa buke buke eh ndagwaye ikaze nga kuri radio isanganiro yego mbizi muragitse neza mm tireba kwitande nawe rero je nitwa ndiho ku bwawe mu ruyigi eh mm, aho kuri stande kuri centre mu ruyigi ciste cha muri mu makomine oya oh, jewe ndi ku mutumba wa dutwe ahimungwe mm Ego. Kaze rero tubwire gisite amakuru yo ngaha mu rugi tutamenye. Ego cyeka nini ngoma mvuga ry'abarabara riva ngaha kuri mucanko dorica rica ngaha mu misozi rijanye ritsinda. Mm. No kuri muzomere nk'abahaca nkamwe bw'abamenyesha makuru ngira ngo muho mwoca mutubonera kure. Eh. Ego vrema rimeze nabi cyane. Rimwe ibinogo ibinogo. ibinogo ni byinshi amabuye bari hejuru ugiye mm, nk'agapikipiki nyine uca usanga ari hatari yego mm. hanyuma ikindi mm-hmm. ni ikibazo cy'ibiciro mm. amasabune no kuri yaraduze amamesa hatari yaduze yavuye kurangaje kurangahe jisite nk'isabune yagurwa amafaranga amajana atanu igurwa amafaranga amajana indwi eh. yego kabisa turema nk'ababikecuru boza baratabira kugira ngo nk'abantu bato bato nka twebwe tukagira ukuntu nyine byogenda mm. yego amamesa kandi nk'ubu nk'akarobo kagurwa amafaranga igihumbi n'atatu akarobo k'amamesa k'amamesa pena yego hanyuma baramukagura ngahe nawe ako karobo mugura igihumbi n'amajana atatu wasanga ari nk'amajyana umunani cyangwa amajyana atandatu akarobo mm, none aba bayadandaza babasiguriye ko bayadugije kubera iki Eh. muri ko murabaza uti ni kubera iki mwadugije baca bishura gute <laughs> ya nga nka twebwe nk'abantu <laughs> bato nk'ibyo twobibaza kandi bashobora bavuga ngo ni hatari eh. yego hanyuma ikindi njyewe nshyitsi mba ngaho ari bujumbura nari kumutakura mm. rema muzoze kuraba rya barabara je naciye ngaho ni kumutakura nera nje kuri hotel mm iryo barabara na jenyene ni kuri murarabi no kuri mugira ico muza murarivuga ko vraiment ari nayo ariko bavuze yuko ngo biri mu migambi yo kurikora ku ngo ni kurindira eh. mm, ariko sinzi ngarutse no kuryo barabara bavuze gisite eh. mu minsi iri imbere ikigo kijeje gusanura amabarabara ARB baragiranye amasezerano n'amakoperative ko bazosanura amabarabara angana n'ibirometero 10 ahiyo nyine eh. batangura kurisanura iryo barabara bavuze bavuze ko amakoperative azoza arasanura amabarabara yoba agomba gupima birometero 10 ntibaratangura hiyonye ku ibikorwa ya vrema je ntabyo ntabyo tubona neza mhm oya kweye ndagushimire rero ko nawe twakuye jisite no hanyuma urawe ikaze zozo zo atubera ndumva ko ukunda isanganiro zo atubwira amakuru tuba tutamenye nkayo nyohejeje kutubwira haje oya nisaba na nabonye n'umutekano urameze neza ngaho nuze kumutakura Eh, hanyuma hariho mugenzi wa umugenzi wawe yatubwiye ko mu kuduga ibiciro bye byaduze we waduze ibiciro byifashe gute oya reka ni hatari none ahantu navuye ngaho ukuntu nzera kumutakura gushyika igitega nkatanga ibihumbi icumi uvuye yajya kuri kotebu imodoka kuko yajya kuri kotebu cyangwa kumutakura navuye mu ntuzenya hajya kuri kotebu nduga mu ntuzenya aha igitega natanze ibihumbi icumi mm, gushyika igitega yego uva igitega nawe uca hiyonye mu ruyigi nawe ubaca arihisha ngahe narisha ibihumbi umunani yego hmm. kandi murumva ko amarera ari menshi twahora turi ibihumbi bitandatu yego hmm. muze mm-hmm. muraturabira rero nka mwebwe nk'abamenyesha amakuru mushika kure kugira ngo nye noneho n'iyi leta yacu nziza ziraraba ukuntu idufasha nyene nk'abanyagihugu batobaza bato mhm. ndagukengura ukindi yo kubgayo yego prema nakazi keza mhm. nawe urakoze ndakwifurize nawe ijoro giza yego merci twese mhm. yego Uni munywanya amaze gushika ku murongo yewe ndakwa ndakwakiriye Alu eh. Ah no munywanyi siniko ndamwumva neza yewe Haro. Mhm, namunywanyi wacu niti uko turumvikana. Haro haro ni sawa? Ndakumva. Eh, ureo ndakumva neza chane kabisa karisina yako ndakumva wamengura jama teki. Eee, eh, ni Jean Dodier murutana mugabo. Eee, eh, jando jie murutana. Eee. Eh. Neza na neza amajahe jando. Ya ya ya Jean Dodier cyagenda tambwiye jando kumburuze ugaruka shahoze kumgiri iyo nkuru wakubwire aru aro ni sawa eh na mahoro nde E nda ndakumva kataru kuri ni gatano ninde eh je nitwa ntirampera koroneliyo mm twakuriye koroneliyo ndi muri komine e, butazanzwa mu cyumba nikiki ntara yigi mm kaze utu Eko jeni utubwire yego je je ndabwira ndabwire Mm -hmm. Ama amamesa mm-hmm. kweli yatinze kweli kilo kigura ibihumbi bine Ikiro c'amamesa. Yego eh, ikiro c'amamesa. Mwara mukigura ngahe? Twigura ibihumbi bine kwese twigura ibihumbi bitatu n'amajana atanu bitatu n'amajana ane. Mm. None kweri kweri ibiciro byatuje gose tuja kibituma. Babwiye gute none ababazaniye amamesa ko igituma baradugije? basa bati byakuriko amavuta y'ukungura zivye mbere ngo bije ngo n'ibitoro ngo byose ngo bija ngo ngo ngo bajaje biradugwa kandi ngo urumva ngo amavuta cyaje kubera n'ibyo bitoro byose ivyo n'ivyo byatanguye kubonekeza kuva ryari koloneli basa ikuzi byatanguye kuba eh, haciye hindwi mbere eh, haciye hindwi nka zitatu hmm. ego amavuta azimvye kwere kugira n'uyu munsi amavuta atazimvye kwere amavuta yonyine niyo azimvye koloneli amavuta yonyene niyo yazimvye hari undi yatubwiye ko n'isabuni ningo rizimvye yarazimvye kwere n'isabuni kwerera hano vuye ugasandire karaha kitandariza mutuni bene twa misi yose ku mugoroba mu bya butike bahari habantu bari ya masabu ni ya y'aho amajana atanu ubu n'amajana mm isukari nayo byifashe gute ta isukari nayo byifashe gute ya isukari ntabwo kuvuga kubera je mvuga ibyo ndishanjwe inkora mm eh kuko jewe nsanye ndanaza nayo mafuta mhm eh ndagushimire cyane ntirampeba koroneriyo eh, sabwe sabwe eh wakoze kutwakura kuduha makuru yego eh, murakoze eh ndanakwifuriza ijoro ryiza no hanyuma urahawe ikaze komera komera ijoro ryiza natwe na mwebwe sawa sawa mwiriwe mwiriwe neza ni impore na mm, mahoro byamarize yanenda kumana he desire <laughs> Pasika nziza mtamu ariko we nta byawe ejo nagumye ndindira ku mama ape ndabura Yesu andika, nyino mero jeo na kuonde nirefu na kiti jeo vyongora. <laughs> Sawa sawa kaze leo dizire utubwira makuru tutamenye niba ari ngaho mukanyosha. Ndashaka bamvuge kubijanye ibiciro byo kuyunguruza. Mm yego muri minsi bisi zakamutse cyane ngaho muri vile murayafata nk'itagisi nyine ugasanga tugiyemo turi nk'abandi tari batanu eh. ugasanga umuntu yarariye nk'igihumbi n'atanu muga byari nagize ndayikoma ngo ndiko ndabata eh. <laughs> ambwe ngino tuya bitatu vrema atiye nkomeza amaguru kweri neranza ino nyine mukanyosha avuga mm. ati nakundi kandi ibi bintu by'imodoka biratuma kurukundo rugabanuka nkubona yivye senge wanje yaragwariye hiyo mu kamenge mm. abingora urumva uko nzoshikayo urumva ntabanze kwambara ibirati nyene vya siporo urumva nzosanga ari kibazo mm-hmm. yego ama basi ibiharage vyaryoshe cane jeine vyadizembako vyageze cane ibiharage vyaryoshe bimaze kuzimba biriko igihumbi n'atatu bikaba bigeze kuri bibiri n'amahera hejuru urumva zisanga ari kibazo mm. ari kubyakira nyene nta kibero ubusa jeje ndabana ati nyuma ya ziri rakora bijya vya John navyo mubikura ngahe eh, John yemera bigeze kuri 3000 kinure nigeze kuri 2000 safa cha 2000 mu binabire gushika ngaho oye ntuvuze John yemera ushatse kuvuga iki desire nziza ah. nziza Eh none biriyemera canke niwo yemera yo kwitavuga catabwe ngifise. Yewe <laughs> eh, igihundi kiragoye muntu urumva gisanga bizicanganye. Eh ndagushimire cyane eh, Dezi. Bari anenge ndakumana parce que ndizere n'abakwambira radio sanganiro akombiza radio sanganiro rero mugiye ibikorwa byiza. Sawa sawa urakoze nawe dezire mutoto wa Muramvya wa Rutana. Wa Muramvya mbuye mbuye kasura. Sawa sawa merci wagize neza. <laughs> Okay. Mm. na kino ndi kirundi munywanyi amaze twakuraro Ego eh, ndi dominiko mukivuvu. Mm, mukivuvu ni hehe dominiko Ai muri mine bugendana. Mm, kazi Nagomba na kubabata. Mm. None kombo na ikitoro bavuga yuko cyaduze kubera irya ntambara ridera muri Ukraine. Ego. None ibiyeri navyo ne riva muri Ukraine. Ibiyeri vyaduze nungayi bugendana. Ego iki ikiyeri yeri ngaha mu kivuvu n'ibihumbi bibiri inyagisenyi hose n'ibihumbi Mm. mm Amusteri nawe cyangwa ifana ifana yo yagumye eh, eh. ku majana umunani ntitumenya igituma eee amusiteri muwe bitamwe umusitanteri nawe ni gute ibihumbi bibiri n'atanu eee none mugabo ufise icyo giciro ntushobora kubura icupa urarironka mu gukora rironka rizimbye urumva kurironka ni ngora. eee eh. kubera ibyo bihumbi bibiri kandi wabona ko umurundi muto muto bisanzwe bigoye ehe aho ifo ifomi nayo totahaza iri ku bihumbi bitatu mito utahaza ee kilo ya uri kwa ngahe ya yaho uri gukwa igihumbi n'atanu ubika bigeze ku bihumbi bitatu ee ariko biravuga ko ata muntu ari kuri kudandaza ifumbi yafumi atari hinguriro nyine rihingura hari abayidandaza nyine ku mugaragaro oya si ku mugaragaro ugenda winyegeye mm none ni baraba baje ku mutekano kumugaru bogarukira ibyo bintu by'ibiciro kuko abo binyegeza mu kiza hmm. abo nk'abajeje umutekano bagize n'uwo bugarira inzu umwe yego igiciro tutakiboneka kikagabanuka mhm. mbega dominiko nyine eh. tukivuga ibivyo vy'ifumbire ubu vyifashe gute ngaho iwanyu mwarayirose ko mu misi yahera mwavuga ko mutariko murayironka mwarateye vyifashe gute oya n'ubu twarabuze iyo dushyira mu muceri umuceri wose wabyaye kandi tutigeze dushyirayo mm, none ko mwavuga yuko mwari mwararishiye hanyuma ntibayibazanira bavuye bayizana n'ubu ntimuracarindiriye aha yamaze kuva ku murongo nta munywanyi aro aro ni sawa sawa egera telefone neza ndakumve neza umenga kuvugira kure eee eh. ni sawa ndakumva ninde rero edward nkunzimana nyabisinda mu ntara ya ruyigi Mm, ni sawa edwa kaza tubwira amakuru y'ungaye nyabitsinda nagomba ntunganire kurya muntu yaterefone yavuga icya mituweli mm. mu ino mituweli turonka intebe y'ikibaho mm-hmm. ni ukuvuga rero ziramutse zeze ku mavuriro abanyagihugu barashaka kuza kuzirondera akatibura kandi agacaca na n'amezi maremare zitagarutse eh. wamara gufatwa n'indwara ngo ujye kwivuza mhm. basanze mituweli yaraheze bakuvura ijana ku ijana mm. ntabwo ingorane zitaba zavuye kuri wewe mhm. hari ubukene bwayo mm. rero tube tube dusaba ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu icyo kibazo kweri bugifate buminywe ukore nyinshi ushobora gukwira amavuriro yose hamwe zituma kwigera zigena mhm. urakoze na eh, namwe murakoze sinzi ko nakandi bukongera ko edwa akandi kagombe ifite no kuvuga ntaruba ko kavuga ku radio sanganiro eh hari umugenzi muri komine kinyinya yibarutse ubushuri eh ariko rero ikibazo afite nta muntu afite nta nta amaberebera afite eh urumva rero tugasaba yuko nk'abashyitsi abo bo hejuru boza bakamugarukiraho kugira ngo bamuzanire n'amata yo guhengura abo bana mm, kumbure busubiramo aho ari kugira ngo abari kurakurikirana kino kiganiro bashaka kumugarukira ko bamenya abo musanga ni muri komine kinyinya ibitaro ibitaro bikuru bya kinyinya ku bitaro bikuru byo ngaho ikinyinya yego ubwo bushuri rero bwibarutse kuva ryari yabwibarutse ku munsi wa gatandatu aha ku munsi wa gatandatu haciye iminsi itatu yego mhm. urakoze ku murengira ngo nako iminsi ibiri wa gatandatu w'imana n'uno munsi ku murengira ngo urakoze eh, ababikejwe bashobora kuzoza kumugarukirako yego namuje murakoze eh niba niba muzanira abo mata nkundazi nibeshe beko arumviriza bo muri leta nabagira neza uzo telefone utubwire ko byaje komera eh uzoca telefone ku wa mbere cye ku gatanu mbwire washangura givye neza sawa sawa rero ijoro ryiza ngaho nyabitsinda namwe ijoro ryiza mhm alo alo ni sawa eh sawa mutamu eh ee, umeze neza wakira Ego ee, mu ndi makatonda ko yanyuki. Eh makato hiyo mu Mpinga kayozi. Mpinga kayozi. Ego makado ntarose kumamagara wari wampevye. Osinga kuhevye. Eh. Eh kazere utubwire makado ya ya ya ya ya ya shanda makado. kwirima gia kubona gini inkuru n'ingene umwanya uriko uragenda Aro? Oui. Mm, nisawa? Na mahoro bwana. Hei, Tom Toma. <laughs> ni njeni. Umezeneza. Umeze neza. Umeze neza hari nyabitsinda. Urumva ko maze kukumenya butoyi Toma? ego cyane minsi yawarega gabantu bamabaganire baramenyana mu majwi eh nwe naje <laughs> nanje ndaguye kibazo numve ko wamenye kwa gatano nako wajije ikibazo numve kukinyibuka <laughs> kabisa ni ngagenda nakomeye <laughs> kubera kuko niho ngishika mvuye kwirigaranye ni nyabitsinda mm, ndaguye mu mazina atatu cagure hariho makoto mayonga na omeri Eka chakure mayonga. Kibazo kirakunaniye rero. ni ni nifiane. Ah. eee eh, ni viyani eh. eh, mwakunda ko waguhamagara korumi komera bwana viyani eee yego hanyuma aha njyewe udafite amakenga none iki gitoro vurema bizoguka nyine biri cyangwa tuzohava tugira agahengwe ryari byifashe gute ngaho nyabitsinda hatuma ah, nyabitsinda naho niko ubona abandi barira niko n'abandi barira usanga umenga nta kuri bifise bihagarariye ko bamwe bavuga ibihumbi umunani bandi bati ni hafi icumi kandi bajya kure ugasanga nyine ingendo nyine zirazimbye n'amamodoka amwe ntakirengana hmm. hanyuma waha muri igatwe ngaha mu ruyigi yavuze kuri barabara riduga ngaha muri mpungwe eh, rimwe rijya mu ruyigi ahandi hakava ko nijya mu cangutse eh. iryo barabara kabisa rirateye ubwoba bahagucanye n'imoto uma urumva ugenda nyine witeze ko uhera mm, ugenda witeze ko mugwa byanze bikunze nawe urahazi yituma aho hantu eh, mbore kuhamenya kandi ariyo mpora njya mu ruyigi mm. eh, none ga uri ngaho inyabitsinda rero ntubona mpungwe kubera namenye nyabitsinda mm, ndabona kure naho iyo ndaheruka kera eh. mugo ndahazi ndahazi ijya misozi yose ndayibona iyo ngaho wonye nabo baca n'imodoka rugenda ufise umutima uhagaze kabisa none twebwe ntituzi none hajya bizuguma ko kandi ari barabara rikomeye mm. baze babiturabire kabisa nk'uko bari badukorera ibarabara rya kinyinya baze barabe naho baze badutabare kabisa uti babatabare babakorera iryo barabara muhandanye muri depurasa neza yego kabisa byo babigenze sawa mm-hmm. ndagushimiye cyane toma wowe ni wirambire bwana viyanne kuri radiyo isanganiro eh, kandi nzoshikira hejuru kwa dutwara baguha agashimwe kuko uri mu bantu baduhamagara iminsi yose bayakuyaga n'abandi jye na ninde mhm. tom hamaze kuva ku murongo aro eh, eh, hagarara neza agara neza ntituko turakumva neza ninde inde eh, nirandura koroneri ah koroneri yo yego ngarutse kandi mm, nyarusa koroneri yo unyarutse kujya duha umurongo abandi byumvakiriye kubera ku munsi wese waje ku rusengero mm. hanyuma kubera turasenze imana turaheze ahantu turashimira turashimiye ikintu rya pantekote ry'inyamitoro mu ruyugi ryavuye mu gisagara dukoresheje ku ruhande dutanga n'amafaranga mm. mm-hmm. kumbure mugenzi wacu waciye ava ku murongo alo alo ni sawa ni polipole eh? eh ni ndele yatu amagaye mugina mu ntara ya Cibitoke eh ni sawa Sergio eh ni buke buke eh sangwe kaze ari kuri radio isanganiro naho gire ico ushikirije eh bo rero ikibazo dufise mhm mm amayike gusa natworohereza twama twatelefone agacikira mu nzira mm. hanyuma nuko ari inkuru tugeze kubabwira kubabwirayo umubabaro dufise mu muryango twebwe mhm. ivanya ni dosiye yadupfungiye abantu kandi bakaba bapfunzwe nk'uwo guherayo mm, ni ndi abafunze bafunzwe na sentare eh, sentare yabafunze bagiriza iki iyo eh, sentare yaciye urubanza hama banka kugwemera mugabo n'ubu mm. twaratanze amande baduciye mu cibitoki mm. ariko twararindiye abo basaza no kuri baramereye imvi ku musaga ye mm. eh, turafise umubaro mwinshi cyane n'agashavu karaniga muri uyu muryango mu by'ukuri kuko n'imiryango yacu yarabayeho nabi Mm. ntabwo tuzi iyo dosiye irimo ibipfungu byinshi kabisa mm-hmm. musaba iki rero eh, serije dusaba no kuri ubutungane bugeze kudutunganiriza kubera yuko nubwo rubanza iyo dosiye nyakubahwa mushikiranganje w'ubutungane yari yagwakiriye ubu mushikiranganje domine banyankimona hari kino gihe moya n'abashikiranganje baherutse gukurwa janine nibizi yego mm-hmm. hama barayisubiramwo barabumviriza mugabo n'ubu ayo madosiye ntibigeze bagira ikintu na bayavugaho mm-hmm. ariko twebwe turamerewe nabi mu by'ukuri abo basaza bacu ntibibona ntibigeze bakomeretsa umuntu nta kintu na kimwe kimeze nabi barakoze ariko kubera ko bazi urwo rubanza se ntabwo ati ni itegeko abasaza bacu n'ubu tumeze nk'aho umenya ngo sinzi menya ngo tuzona urakoze serigiyo yego ni ukuri mwanya murakoze mhm. hari ikindi mu bijyanye n'ifumbire yo kurima mhm. ni ukuri ni ibara kuko twebwe agafuko ka ventisanti kiro hmm. turi ko tukagura ibihumbi mirongo itanu sinzi rero ukuntu muhora mukagura angahe eh, kahora kagurwa nk'ibihumbi nka mirongo itatu itandatu na bitanu ariko ubu kageze ku bihumbi mirongo itanu ibihumbi mirongo itanu utabishyize ntukorako ni n'ifomu nyine kadandaza cyane abagwizatunga mbo mu mabotike aho ubajije hose aho ugasanze nayo nyine hmm. eh. ibyo byatangwe kuva ryari seje mbonka jewe ndi umurimyi w'utuboga muri iyi minsi nko muri aya mezi kuko dufise amezi turimirako mm. eh, bije bibaye ubu muri aya mezi mm. kino gihe kirima urakoze Nuko rero ni na Sergio niwe waciye aturangiriza ikiganiro nka ndabashimire mwese mwatwakuye niyo ngabo Alexia twakuye ari nyabihanga ndayikengurukiye Edouard yatwakuye ari kumusaga Disimas yatwakuye ari nyabitsinda munengo yatwakuye ari buhiga nyabenda Eric yatwakuye ari mumba Elvis yatwakuye ari bukinanyana konda konda nyororo yatwakuye ari buraza Frederico ya ari mu karo uh, Claude ya ari mu kayanza hamwe na nikoba ya Galaxy ya ari buhinyuza hakabana ndiyo kubgayo Justin yatwakuye ari hali ya mu ruyigi Jean ya yatwakuye ari mu rutana hamwe na ntirampeba Kroneri eh, ribu ari butaganzwa dezire mutoto wa Muramvya yatwakuye ya ribu Kanyosha Dominique yatwakuye ari mu Kivuvu hari bugendana hamwe na Edouard Nkunzimana yatwakuye ari nyabitsinda makado yatwakuye ari impinga kayovu natakunze kwashikiriza icyumviro ciwe bitashobose buto yitoma yatwakuye ari nyabitsinda Sergio Leone yaturangirije kino kiganiro atwakuye ari mugina mwakoze mwege mwese mwari mugiteza abiri yakoze Eric Wimana reka tumamvuga mukanyumva Jean Marie Vianney ndakumana mwari kumwe kuri mikro ndabasezerera bifuriza kugira ijoro ryiza mukanyisase muca mukurikira amakuru y'ikirundi na Vestine butoyi havugwa make nta mwanya afite kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufite ibyawe ruguru wubatse naho ufite imbyaro zingana gute ni kuburyo aguma kubona yuko umenga uri umucafu eh? Eh, bishobotse amaradiyo yadufasha nk'umuntu wasanga ariko arakora